Svi mi, bez izuzetka, svi mi, želimo da živimo lijepim životom nema nikoga od nas, mako on bio, da želi da se pati, da svoj život prokocka, da se na kraju, u zadnjim trenucima svoga života snebiva, kori, da utvrdi da je život proveo na loš način. Ne. Sve jedan od nas želi lijepo da živi. I pogotovo uzimajući obzir činjenicu da mi živimo samo jedan život i uglavnom taj život je kratak. Zato svaki od nas treba nastojati da svoj život živi i ispuni onim radnjama, dijelima, postupcima koji su vrijedni življenja. A sutra, kada mu dođe smrt, kada mu dođe melek smrti, da bude koliko toliko zadovoljan svojim životom, da se ne snebiva i ne žali da ne priželjkuje da samo bude ostavljen dan ili dio dana još na ovome svijetu, da živi, da radi, da pokuša učiniti još koje je dobro djelo. Zasigurno od onoga čime treba ispuniti svoj život, da bi čovjek lijepo živio, da bi bio zadovoljan svojim životom, sretan i radostan kada bude odlazio sa ovoga svijeta jeste zasigurno i odazivanje Allahu i njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem. Odnosno, činjenje svega onoga što Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu naredi i ostavljanje onoga što zabrani ili što je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam u svome hadisu vjerodostojno prenešenom do nas zabranio ili naredio. Da se odazivamo Allahim subhanahu wa ta'ala naredbama i zabranama i također naredbama i zabranama njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Bez ovoga ne može se lijepo živjeti lijepo se živi samo životom kakvim nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Besmisleno je odazivati se naredbama i zabranama nekoga drugog koji nam nije dao život. Allah subhanahu wa ta'ala nam je dao ovaj život i on najbolje zna, nakon što nas je stvorio, najbolje zna šta je za nas korisno, a šta štetno šta je za nas lijepo, a šta ružno. Zbog toga trebamo se odazivati Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i zasigurno time ćemo istinski živjeti lijepim životom bez imalo sumnje. Allah subhanahu wa ta'ala prejasno i govori o tome kada kaže u 24. ajetu sure Al-Anfal Ja ejuhalladzina amanu steđibu lillahi walir rasuli iza daakum lima juhikum. O vjernici, odazovite se Allahu i poslaniku kada vas pozove Allah i njegov poslanik u ono što ako budete radili, živjećete istinskim životom lima juhijikum, u ono što će vas oživjeti, učiniti vas da uživate u svome životu. Allah subhanahu wa ta'ala prejasno kaže, ja juha ledina amenu ste džibu, o vjernici, tvrdite li da ste vjernici? Ako kažemo da smo vjernici, kažu naši prethodnici, kada kuranski ajet odpočinje riječima ja i uhledine amenu, ovi koji vjerujete, onda dobro načulite svoje uši, okrenite svoje uši, slušajte šta dolazi nakon toga. Nakon toga dolazi ili naredba ili zabrana. Naredba koju ako budete praktikovali, vaš iman će rasti. Zabrana koju ukoliko ostavite, vaš iman će također rasti. Međutim, naredba ukoliko je ne budete činili, i zabrana, ako Allah nešto zabranjuje, a vi to budete činili, vaš iman zasigurno će opasti. Kako da lijepo živite? Kako nakon toga da lijepo živite? Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kuranskom ajetu, 24. ajetu sure El Anfal, prejasno nam govori o ovoj činjenici, da onaj koliko se bude odazivao Allahu i njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi sallam, toliko će i lijepo živjeti. Ja ejuha alladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhikum. O vjernici, odazovite se Allahu i poslaniku kada vas pozove u ono u čemu ćete lijepo živjeti. Wa'lamu anna Allaha yahulu bayna mari wa qalbihi. I dobro znajte da se Allah upliče između čovjeka i njegovog srca. Znajte dobro da se Allah upliče između čovjeka i njegovog srca, odnosno Allah subhanahu wa ta'ala okreće čovjekovo srce. Zbog toga je najčešća dova Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegova najčešća dova Allahu na seđdi, u namazu bila Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Allahu oti o ti koji učvršćuješ ljudska srca, učvrsti moje srce na tvojoj vjeri. Allahov poslanik sallallahu alihi vseleme jedne prilike rekao doista se sva ljudska srca nalaze između dva Allahova prsta pa ih Allah okreće kako hoće, odnosno kako zasluže. Pa je zbog toga njegova dova bila. Međutim, ne smijemo samo doviti i postupati kako mi hoćemo već ono što u dovi tražimo od Allaha, trebamo se truditi, nastojati, zalagati da to isto činimo svojim dijelima. Učiti dovu Allahu, tražiti nešto od Allaha, moliti nešto od Allaha subhanahu wa ta'ala da nam da, a raditi potpuno nešto drugo je ismijavanje sa dovom. To je izigravanje sa dovom. Mi radimo i molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam to i da, da nam otvori, da nam pomogne da taj posao učinimo i slično. Pa tako i ovdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže o vjernici odazovite se Allahu i poslaniku kada vas pozove u ono u čemu ćete istinski živjeti. I znajte, ukoliko se ne odazovete da se Allah upliče između čovjeka i njegovog srca pa okreće njegovo srce. Znači razlog neodazivanja Allahu i njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wasallam vrlo vjerovatno može biti i okretanje čovjekovog srca da onda potpuno sa upute ode na stramputicu, zabludu i da, i da živi tegobnim životom. Neodazivanje Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wasallame zasigurno je razlog tegobnog života. Kao što je odazivanje Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam razlog lijepog života. Allah subhanahu wa ta'ala prejasno kaže Men amile salihan min zekerina untha wa huve mu'minun fala nuhijennahu hayatin tajiba. Ko bude činio dobra djela, dobro djelo, jeste ono djelo za koje Allah kaže da je dobro. Za koje kaže njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam da je dobro loše dijelo, zlo, jeste ono za koje Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je loše. I njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. A ne, mi našim manjkavim razumima kažemo ne, Kur'an kaže tako ne, mi kažemo ovako. To se ne smije desiti. Tako vjernici ne govori. Onaj koji vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala, on se odaziva Allahu, on samo slijedi Allaha. Allah nas je stvorio, i zna za čim naše duše žude. Pa nam to Allah subhanahu wa ta'ala i propisuje da činimo. Ono u čemu je kori za nas. Zato kaže, ko bude činio dobra djela, odazivao se Allahu i njegovom poslaniku, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo mu dati da sigurno živi lijepim životom. Dok na drugoj strani, u suri Taha, kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ A onaj koji se okrene od mene, koji se okrene od moje knjige, u kojoj se nalaze narodbe i zabrane, onaj koji se okrene od mene, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, od sjećanja na mene, od toga da mu ja budem na umu, kada želi nešto da uradi, je li Allah zadovoljan s ovim ili nije? Je li poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam ovo činio ili nije? Nije mu na umu. Već ono za čim njegove strasti, prohtjevi, žude, to on i radi. To je munafik, licemjer. Ni za čim ne žudi, ništa ne poželi, a da to i ne učini. To je munafik, licemjer, to nije vjernik. Vjernik ne skuplja drva noću. Ne radi svašta. On nije poput čovjeka koji ode da skuplja drva noću pa ne vidi ništa od mrkle tame i mnogo šta ubacuje na svoj samar kada dođe kući i strese pred kuću svoj samar najmanje ima drva. Mnogo šta pokupio. Vjernik kada čini dobra djela nije takav, već razabire je li ovo djelo činio poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam Činim li ja to dijelo radi Allaha ili radi nekoga drugog, da me neko vidi, da me neko potapša, da me neko pohvali? Vjernik tako postupa. Vjernik Kur'an i sunnet stavlja ispred svoga razuma. Kur'an i sunnet stavlja ispred svojih strasti i prohtjeva i zbog toga lijepo živi. Na nama je samo da slijedimo Ne možemo se nazahvaljivati Allahu subhanahu wa ta'ala što nam je poslao oposlanika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam i što je pomogao ovaj ummet, ovaj narod da sačuvaju njegov životopis, da se zapišu vjerodostojne zbirke hadisa, život prethodnih vjerovjesnika, poslanika, nije ni upola toliko sačuvan koliko je sačuvan život riječi i dijela Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Sve nam je pojašnjeno, sve nam je dostavljeno. Kur'an Allah čuva među nama. Također sunnet Allah subhanahu wa ta'ala čuva putem islamskih učenjaka. Imamo Kur'an, imamo hadijske zbirke, otvorimo. Mnogi od nas priželjkuju Kamo sreće da sam živio u vrijeme Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, da gledam u njega, da slušam ga. Kada mi nešto kaže da uradim, da mu hizmetim, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasalam je u tvojoj kući. Znaj da je Muhammed sallallahu alaihi wasalam u tvojoj kući. Imaš hadijsku zbirku u kojoj su zabilježene njegove riječi, njegova dijela kao da je on u tvojoj kući. Varaš se obmanjuješ se, priželjkuješ da si živio u njegovo vrijeme, a nalaziš kod sebe zapisano u knjigama koje imaš u svojoj kući, šta je radio, šta je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam, koliko to radiš, koliko na takav način postupaš. Nemojmo sebe obmanjivati. Nemojmo sebe obmanjivati. Već ono što nam Allah kaže u Kur'anu, i što nam kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallame u vjerodostojnom hadisu požurimo da to činimo, da se odazovemo tome. U tome je život za nas. Ja juha ledina amenu steđibu lillahi voli rasul ida da'akum lima juhikum. O vjernici, odazovite se Allahu i poslaniku kada vas pozove u ono u čemu ćete istinski živjeti. Ko je živio najljepšim životom? Poslanici, vjerovjesnici. Oni su živjeli najljepšim životom. Zato ih na drugome svijetu, Ahiretu, čeka također najljepše mjesto. U džennetu Firdevsu, najvisočijim predijelima dženneta. Njih čeka. Međutim, nisu to oni dobili tek tako već su dobili zasigurno zbog svoje požrtvovanosti u Allahovoj vjeri. Zbog svoga rada, zalaganja, truda za Allahovu dželavala vjeru. Zbog svoga odazivanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala naređuje Musa'u alihi salatu wasalam jednom od svojih posebnih odabranih vjerovjesnika poslanika da odabere 70 ljudi svojih sljedbenika i da dođu na Sinajsku goru, da dođu na mjesto gdje će im Allah subhanahu wa ta'ala, gdje će Allah subhanahu wa ta'ala Musa'u objaviti, spustiti Teurat, dati objavu. Pa Musa alihi salatu uslam odabire i žuri da dođe u dogovoreno vrijeme na dogovoreno mjesto. Pa požurio je i ispred svoga naroda. Narod dolazi, 70 njih dolaze iza njega. Polahko. A on je požurio, žuri, ide ispred. Pa ga Allah subhanahu wa ta'ala pita وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَ O Musa, zbog čega žuriš, zbog čega ideš ispred svoga naroda, zašto oni zaostaju za tebe, zašto si ih ostavio da oni dođu poslije tebe, a ti si tako požurio, kaže Musa, قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِ Allah, Allahu Jalla wa'ala, eto njih iza mene, idu oni iza mene. Wa ajiltu ilike rabbi li terda. A ja sam gospodaru požurio ka tebi, da bi ti bio zadovoljan sa mnom. Wa ajiltu ilike rabbi li terda. A ja sam gospodaru požurio ka tebi, da bi ti bio zadovoljan sa mnom, da bi bio još bolji kod tebe. Koliko mi žurimo Allahu? Allah nam naređuje, Allah nam zabranjuje, sutra ću, kada ostarim, nije još vrijeme došlo, da proživim. Kako da Allah bude zadovoljan s nama? Kako da tražimo Allahovo zadovoljstvo? Također Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, nakon što Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje kuranske riječi وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ i pozovi svoje bližnje, svoju bližnju rodbinu, izađi i otvoreno pozovi Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, izlazi na brdo Safa, kod Harema, kod Kabe. Safa i Merva, poznata su nam ta dva brežuljka, pa izlazi na Safu i poziva o pleme to i to, o pleme to i to, o pleme to i to. Poziva ih Allahu subhanahu wa ta'ala. Njegovi ashabi, brojni su primjeri iz života ashaba, drugova Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve selleme, kako su se oni odazivali Allahovim naredbama i zabranama. Što Allah naredi, što Allah zabrani, zato je to generacija koja se nikada i nikada više do sudnjega dana neće ponoviti. Takva generacija nikada više neće doći. Danas mnogi mudruju, izmišljaju, od vjere uzimaju ono što im odgovara njihovim prohtjevima i strastima, pozivaju se na ovoga, pozivaju se na onoga, pozivaju na ovaj mesheb, na onaj mesheb, ostavljaju Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallame i njegove drugove, a žele da žive lijepim životom, varaju se, obmanjuju. Lijep život jeste samo u odazivanju Allahu i Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Kako, na koji način? Onako kako su se odazivale prve generacije, ashabi. Allah subhanahu wa ta'ala za njih je rekao u Kur'anu, nije rekao za mene i tebe, ovaj sada narod, da je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan nama. Ne, već je rekao da je zadovoljan njima. Radi Allahu anhum wa radu ana. Na mnogo mjesta Allah kaže Allah je zadovoljan njima i oni su bili zadovoljni Allahom zašto da ne radimo ono što su oni radili i kako su oni radili, pa da i mi s pravom koliko toliko možemo priželjkivati Allahovo zadovoljstvo. Ne, mi hoćemo od sebe, mi hoćemo da slijedimo ovoga ili onoga, Allah će biti sigurno s nama zadovoljan. Odakle to? Dolazi do promjene kible. Kao što nam je poznato, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam nakon što je došao u Medinu, i dalje je klanjao prema Bejtul Maktisu u Mekki dok je bio 13 godina odmah na početku objave bio je propisan namaz. Bio je propisan namaz od dva rekata. Pa Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme trebao se okretati prema Bejtul Maktisu čak i u Mekki. Međutim, ispred njega je bila Kaaba. Pa bi se okretao prema Kaabi, i prema Bejtul Maktisu. Uvijek je ispred njega bila kaba. On je priželjkivao da kibla muslimana bude kaba, a ne Mesčidul Aqsa u Bejtul Maktisu u Jerusalemu. Pa čak dakle nakon 13 godina kada je došlo do hijdre preseljenja iz Mekke u Medinu i dalje Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je klanjao, tako mu je bilo naređeno, 16 ili 17 mjeseci prema Bejtul Maktisu. Međutim, tada nije bilo baš lahko se okrenuti da bude i Kaaba i Bejtul Maktis ispred Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa zbog toga je često bacao svoj pogled prema nebesima moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da promijeni pravac kible kao što Allah dželle vala o tome i govori u suri Al-Baqara kad nara taqalluba fi s sama falanuvalijennaka qiblatan tardaha mi vidimo kako često sa žudnjom bacaš pogled prema nebesima i mi ćemo promijeniti kiblu, pravac u namazu, prema onoj kibli koju ti priželjkuješ. Nakon 17 mjeseci dolazi do promjene kible. I Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam jedan od namaza klanja, prvi namaz klanja prema novoj kibli, prema kabi. Jedan od ashaba njegovih drugova kada je klanjao, vraćao se kući i zatekao je narod, dakle to je bio prvi namaz prema novoj kibli, prema Kabi, zatiče narod u prolazu do svoje kuće, zatiče narod kako klanja još uvijek prema staroj kibli, muškarci i žene. Kla, kako klanjaju prema staroj kibli, prema Bejtul Maktisu, pa kaže svjedočim, Allaha uzimam za svjedoka i Allahovog poslanika, alaihi sallam, da sam klanjao s poslanikom, sallallahu alaihi sallam, prema Kabi, prema Mekki. Pa oni nisu rekli, dobro, da završimo još ovaj namaz prema Bejtul Maktisu. Niti su prekinuli namaz, pa se okrenuli prema novoj kibli, već iz svetosti namaza. Zbog položaja namaza nisu ga prekidali, ali su se u samom namazu okrenuli od Bejtul Maktisa prema Mekki. Allahu akbar. Međutim, detalj o kojem se mora reći, poznato nam je muškarci, žene. Muškarci klanjaju u prednjim safojima, žene klanjaju za njih. Nije problem bilo ženama se okrenuti na istom mjestu. Samo se okrenuti na istom mjestu za 180 stepeni. Ali je bilo problem i tekako muškarcima jer su oni morali da pređu sada i da budu ispred žena muški safovi moraju biti ispred ženskih safova. Pa su na ruku, jer ovaj ashab kada je prolazio, zatekao ih je na ruku pognute prema staroj kibli. Pa su se na ruku okrenuli, prošli na ruku, hodali. Taj hod, pokreti, radi namaza su dozvoljeni. Pa se okrenuli prema novoj kibli. Allahu akbar. To su ashabi koji se nikada više neće ponoviti. Danas koliko, koliki je postotak muslimana koji klanja? Koliko danas muslimana klanja uopće? Koliko danas muslimana se uopće okreće prema kibli u namazu? I želimo da lijepo živimo? Nikada. Nema nama lijepog života u osim u odazivanju Allahu subhanahu wa ta'ala njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam onako kako su se odazivali ashabi i brojni su primjeri drugi ashaba kako se odazivali Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku i zbog čega su lijepo živjeli. O tome ćemo ako Bog da, budući da je ovo i kako bitno, najbitnije za nas govoriti u našoj narodnoj emisiji. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se odazivaju Allahu i njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, da sve ono što nađu u Kur'anu i hadisu vjerodostojnom da to čine u svojim životima.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 Ah.